เยปดูเขาก่อนญาดูป้าแต่ว่าผู้หญิงคนตาเขียวลายมีสีผมหยีปังปันมาดันนสายตาประกาชนเศร้าเฮ้ยโตกันเปลี่ยนไม่กี่ไม่กินเขียนกวนเขานวลเขาเขาปานเขายังไงกวนลาตายก่อนดันเงินงกันมือหูกุมยังชีแาต้องคอยสาบมามคอยหามหามถึงหูน้อยันยันสีสาเหมือนอาทางสีกว่าเชื่อมีเสียงมาเหมือนห้ามคือทางสีทา ยามุยยาเก่าดำซ้ำซีนผู้ชายผู้หญิงทำสร้างเหมือนเหมือนสีเหลียงกูพอได้หันก็นอตัวยังดูสั่งชูยังนอนจางห้างสินกาบ้ายากาจานหลวงเจียนเชียนีจังกันพื่อมันดูป้าภาษาตาอยู่ห่างเดี๋ยมาจันใจจาดวาเมือทกพัฒามือกุมตัวเหียังเอาเบียนตะเนียงส่วนเท้ามือเมาจนกันปันดินคือยาว นาจำเยอจะจำไม่เสียงตุงเสียงเสียงต่างก็เป็นตาสังแดนห่างทางยิ่งเราเอาเปยนไทยเฮาบุ่งมันเพียานำพระสังคำสังไม่หุ่มเนี่ยดุมลำอยู่ยำกูตาเชเอาเลี่ยนตายิงตัวซอยตาลายตุยพินไว้เห็นนั่นหักยังกันก็ท่านอันปีเมื่อไปนี้เราข้อกลางสังนั่นเอาเปลี่ยงชอมนะชาติ สู้ข้าตามมาผ่านดูป่าติดยากตามกินก็อยากดูเข้าไหนก็ไปอยากเข้ายี่ปีกินเสายีดาวันสองวันสิก็ไปเชียงยังลาจังตามตามขึไหวจังไล่ยังจะฟ้องหอมมีดูแต่กาหาที่ว่าต้าหวมมนล้นลางกายผู้นญิงผู้ชายที่ตายไข้คูเข้าฟ้องอิงนีมต่้งสีเฮือนจนปัดอยู่ด้วยเขายังคุยผู้หลังก็ยังพอมีห่างทางสวยไว้ยั ကိုရောကလူเมียก็ลูกกวางยู่ยินดีที่หาหุ่นทางการแลกินดังหนึ่งสีก็ไปกวางยังที่สยาอาตาสองก็สิมโซสิมเมื่อวานเมี่ยวตามตันคนไล่ ไปยามนี้ังไม่ดูเก่าขออัำปันเก่าเชื่อพอมาสั้พองไว้ชายวายูหน้าที่อุกีดวันก่อจ้าเวลาคือทำอำหันเย็นช้าเย็นชมเตียนังว่าเชื้อพ้าคูคุมหัวที่เชี่ยชาเข้ากินกายยังไปตัวเชียงนำนาอยากถอนได้ขาชื่อกาการกาดมีอย่างกันก็่าผ่า ฟังฟังอยู่ถึงถึงมาบานว่ากอมาเบื่อตาค่มีดูจะสองตัวนหนอหมนวนข้างกันกันอันยุ่งชีกันนั้นดังนี้โู 那帮你说哈路也也你也路也也你边起哈不拉分边单边平空当空桥嘛来来呀，咱心不断斑马样样扮好怕混怕怕光怕完里面去来要，我也白要光毛骨打骨卡里空飘，当我一定那么大，方便那么溜，到就领先就干呀，嗯。 ก่อนนั่งตั้งกินก็ดูตั้งลุงตั้งไม่ก็ดูโคตุริยุนยักษ์เย็นกุยดองนี่ไว้ผู้ด้วยกันฟังตั้งห้องถึงดูเย็นกุยว่ามีทางก็เพียงเลี้ยเสือเลือปีวันปีกายปานหน้าปานเท้าก็หายมีนายเชี่ยวเขียวหินมันว่าตินเป็นนั้นโคโคก็เห็นยุ่งยากชินก็คุ้มกามก็ว่าเห็นดันเป็นตัวอันมันเมาเสียชาเลี้ยงม้วนเลี้ยงหุ่นจอมปาน านาตามดังเสียงว่าปัญญาปัญญาเนาก็มันมันเหมือนเก่ายาเผาได้ก็ว่ากันทายอยู่่ปมี้ไอที่ไอเยว นับอยู่จเสียพออำหายอันเหมือนสีอ่อนสีกายกระปุ่นมานั่นความบุญของตานามชากรมา อาขาเดียวได้ นาคุยมีไอทีไออยู่สัมมาทางสัมมิหาตูฟอขาดยาทางซาแต่ว่าวีปีนามาท่าข้องยามยากย่างเอาทางหน้าทำผู้ฆ่าตนหาลักนาวเขาตัวกินซึ่งในมาดังที่หอก็ถามตาดีตันตูเป็นตัวหาวานอ คนหนึ่งทรงนื้อผ้าอันเขาฝันล้นชื่อตัวมือขวานนั่นตั้เกียนอย่านาย้าอย่าเอายิงเียนตัวเน้าปรีพอชาพุทธพอสอยยานรองไม้ดูอ่อนก็เย็บเน่กอย่างฟังให้เน่ชอยาดีมันสมันอาตาสุนซาข้อละหาฐานลาพืชยันเชียงนะยันอย่าพูดวานเตืออยู่เขาว่าใส่เนื้อสารเป็นเย่พระเยตีปูเกียวมาทำห้องวันยิน่ว่า 阿兰叫我常怪一高一毛酸菜汤一江面呐，门手他们打当火锅，对面你你他那将光汉服哟。给这个那红八关你也住，上上床住，上上床住起住怕住天南边嘛，床乖乖呀。และกูไปนำนาหากินหาข้ามวันยามหนึ่งปีตั้งตาตั้งหีบอลิม ที่คือโลสวรรค์ไหนมุ่งเมาสู่เฮาเฮ็ดเอาหังเฮาสมันตามาอยาตาตันนาดูยาเขาผพานังสอนว่าท่านอุ่นอังสิงตังยุ่งชินตังฟูได้อยู่ในยอนักเขาก็มันไปสูงรอดดีหูจอมสะโพวนรอสั่งสู่อนเนเยวนะนักาจะว่าได้เรามันเปลี่ยนมากที่ไหนยันแล้วเปลี่ยนมากดีสายใจกามายากะการย้อนราตาย้อนเสียน เมื่อเป็นฟ้อนอยู่ไว้ฟ้องขอตัวยาโลกันการที่ีตามโยโกสุโคโสมโสมนาคาหน่าถั่สุนเชลานน่างได้ต่างฟังยินไม่ยินไก่สังเาทิ้งเปลี่ยนสายวอยิงหูจังวันนี่คือวัดเตียนโสฉันเวทานศาสนาเตียนวันวันคือพระสวยนามในจังจังคำซ้อมมากางเตียนยังกาได้ถึงเพื่อเขาหนีจากเทียบเทียบได้ กามายาฆ่าการย้อนหน้าจังได้ฟ้ากันตู้ข้าวีิปาาั้งได้ขามก็เป็นตามคณนองยาว่าความสขเอาทำเหล่ายิงสุขนำสุขยังนาเสียเหยียบสัญญาตื้อเขาเลื่ทุนวันุ่นจุนมาปากที่เลียงใงในเตียมนานกอ่านกำพาเท่าเฝ้าเอาช่วงเมืองเล่าคุณคุณติมังเีเพียกันนาคีเดสามาคมสุขไบเมืองย่งนำสุหังยักษ์นี้ตั้มถึงนั้นไอ้ะ สองนาผมยาก็นามาดายาถูปองสะปองดีสาเดือนเข้ามาถึง นับยาเจ้าสมวงเอที่สาขาญายีบรีนาบัตทพงพยานดีจันในมาเถิดทานเทีนโนดมาบจีโนทีมาจีเจ้าข้าไปว่าช่วยสีเดียงเดียงเชียงนามซอยคืนไหวใส่กยาไปพยานปริสาตบุปาตาไปยานยังที่พันธ่วนตัวห่นเลยทะลอนแม่ขี่อยู่บนเอกมาจันหึงอันนั้นดีนั่นก็ยังซอนถือ y e ला नागदापि 为官也家也干过当考新考六六，说分是六六幺六幺六分考新分，啊古语来嘛，参他人来求或得个求或得为边疆，当阳中变中变啊也在也问感也神多有，啊才打追摸很多父母。phong chẳng hàn hai cho lại mưa mùi cùng tiên anh nghe lòng kế phản được sự ô cao nấu nào nhìn khâu vót hoàn lại nhìn thẳng qua ကဘုရားမလို့ဆိုဆိုင်ဝိုင်းယာကမ္မကမ္မနံပါဠောปานเขาวลายาวัวปันดุปันได้จังถึงอันหูเยียวยามป่านคงคงยังมาขี่เยียวที่สังพอเพตัวกาชาจังดีจามานี่มันนั่นดีจาคุณด้วยจังไหนเนื้อหาอันสมอันนำ อย่าเวียนมาคิดมาก็ดมนดิ้นหูดูคูก็หมนเล่าคาสร้างทางดีวันว่าจะไปขาเฉยสั่นยิ่มยำซุ้มจำก็สั่นตังเสียมาเข้าสู่อยู่ดูอันทางเขาเล่าชอบก็ดูอันอันสัมตานหวนย่อเยี่ยวเยาหน้าก็มีเหมือนเก่า เพื่อเขาตาอยากก็ดันันใจร้องทางทางดูหู่ าว那国风杨九้王来九年看论看论一比比他น我ย古啊看泡ပြန်มากูซื้อนั่นอังลาคุณห้องฟันนีูู้นางเมืองอยู่จำตะหินไพไตมันปล่องสู่ตูเลียเลียเลียหลายหลายขหาเพียงนำอาจารย์คุนปุงมังยังคำสองห้องเพื่ออันย่อมผลสอมลำขลอฟองสวยอ่า ဆွေလဲဆောင်လာပြီးပြိနာမှာထဆောက်ကြံတတ်တော်သဘောတရားတို့သည် อันเดียนยินนามขันธาหาฟ้าได้วันนี้สัพพุราตังของสังเสียนสังวาปีมานำสังไม่ให้เหมือนนางอายุยามเดนาเดือดาเตียเตียนหุ่นยาวสุ่มสีมาเดือดละคำยังอ่อนดีอ่อนสวยเย็นเย็นถุนนาคือพาสูงสุญญาเดียนนาบุญทองตาตาดิกลามถูคู่กระมีชีเขียวขอวันจันทสมารวันทั้งนี้ด้วยเพื่อนเพื่อนนี้ นานากระดาที่ที่เที่ยงนั่นสูงสังอันต้นชินลาปีชาปีปีดาสูงสวยหนอยุยยพังละใส่พังหันอามอว่าถ้าจะได้สามชิ้ 那么那多有他迷迷在外外，我从西西皮路跟南阳摔江墙，我从河西东西，一来白路路东方向阳村，南南东东来化妆皮，西飘着天意，那转烟烟出转不散人心，可你难不穿老残骸，那当就不常说阳回来，南方江江边走牛奶来盖麦呀，嗯。 ร้อนพันเทียนหน้าที่เปียกที่กว่านั้นมาแล้วมีทางยาวนลังหนายันเมืองในเข้าชงมังด้านนาฟ้ามันยี่ฟังแม่ผู้หูผู้หันและคนยีะรับที่ชุนนะทันใจกันว่าหูชากำเวเป็นผู้ม้องเป็นผู้ร้องและตายทำเสียไอลทิวเมาสักเดียวเอาไปีละเรียกทำหอมเฮือนตัวทำการดูหอหลานทั้งสันอินเอือดีมือตลา สะโพกรานมันมาที่อยู่ในเสียงไก่เลี้ยงมางสุยาห้องนี้การหูห้องนี้การร่างดีมาเย่าสีทางซะกจ้ากานหูจ้าเย่าเปลี่ยนเนี่ยนี่ก้ามาหน้าตายสูอยู่ที่เราอยู่เย่าสีเปลี่ยนหูผู้ลาตาหูหูก็ท่างจ้างนี่ปันได้ ไม่น่าการหิ้งไม่ ก็ใกล้ขอมตราถ้าเกิดมาดีอยู่หุ่นการในยาเตียนกว่าเจ้านังสุชาติก็ดีกับเราสุชาประ่านสุเรศชัวดีก็มันกาดก็มีหัวตั้งไปชุนที่มันทานตัวนี้หุ่นจึงเย็นชอมันเมื่อวันนี้สะพ่อพ่อจันทร์นางในสารพิน มันข้าพบเห็นอยู่นั่นเนี่ยธรรมานิสาริขันนาตุคาริขันนาอนาตาริขันนาขันธาอภิมยานาดูสุตาตีลังวาอาปิยะก็จะทำเอาเฮียกวิปัสนาสะโพสะพอว่ายุหังขันธาอยู่สวามุสุมานี่ยเขาเราขมันวิธีเอาเขาเย็นมาทานวิพอดาทางทางยาอยู่สังเที่ยวซึ่งกลางจันทร์การเฉพาะมันนี้ ข้าเลี้ยพ่อแกนตั้งวัวตั้งเขียนตัวแรกันธรรมาถึงที่ป้าขายาตัวเฮาช่างเาตู้ข้าเชียดาพี่รานัทะอำใครเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนสูงเสียนอันนี้ เนี่ยถ้าเอาเปลี่ยนพี่อันนี้ที่ในฉันข้าเตาดียังยามมามทำยามคำเอาวันนี้ตากายีกาตุข้าเจตดีกาตุคำอำไว้ห่วงใจอุสาธาวันเอคืนหูคืนยามเหลือยามไว้เออห้องเหลือเป็นห้องฟ้า ကတိကာယကသာတာဘူဟောင်းဆောက်ွာလို့လို့ဆိုတာဗေမာတာဟာတင်ဒီဆိုင်ဒီဥတော်အောင်ဖို့အောင်မို့ကြစေဟောင်းကြဒီဟောင်းဒီဥတော် เอาอยู่เอาของจะเสียเชื่อว่าว่ามันมีจันดีอยู่ก็เอาอยู่ว่าคนเอาคนจะเสียเชื่อว่ามันดีอยู่ก็เอาของเอาเขาจะเสียเมื่อเขาบังเขาตีมานั่นดีอยู่ก็เอาหูเอาย่านจะเสียคือเด็กเสียงเสียงเลยเสียอยู่แต่ว่าเสียผู้ก็คืออยู่ในเขาเสียงใส่มันหุ่นในมันมันแต่ว่ากายิกาตุขายีปรินามาท่าของเสียยะ ကာယိကဒုက္ခပြေရောက်သောယေတတိကဒုက္ခအလော นั่นถือว่าเจ้าสอยวันแล้วอันจ่าตัวก็ตุ้ข้าเจ้าก็ตุ้ข้าเอ้เจ้าลาคันขาตันตู้ตั้งหัวนั้นใหญ่ถึงไทยแล้วอยากที่ชัวมาหน้ามัวเมื่อตั้งว่าเท่าเดียลานหัวเอกันมันตจะรวยวันมาตาเกียุเอาทำมังสะสมกันซึ่งถึงกำพาจันเห็นขปัญชอมลำก็ควรคอยจะลายผู้สูอายุในในเระสวมเยอเพราะว่าตายแล้วหายแล้วหายใจเอานั้น สมโอเยเราพิมตานามุศีลามุสามสุสวานา ะเมื่ออย xa bay trái bay đu Chưa tới đây mòn mòn là lấy cảm ย h ớ Cảm nhớ đâu thì Chỉ sĩ l อ n g mưa Đưa đ เ a x ี n ี ì Cảm s เ v i ย n วัด t ่าถึงดีใจเราดังที่อ่อนห้องมัวสุดีชั้นสานี่การเจอไปว่าปันตะกวนนี้ผีเดียวดีเทียงมาเห็นนั้นกูราถามยองสอบองสัญญาตะเลสวมหายังสว่าเหี่ยงกิ้วตีมือไปขู้ไปหาย คือมีตายอ่ะตั้งตอย่างอีสังดานนะก็ไม่ต่อย่างชอบเท็บอุตาอัญญายันตั้นตะแหล่ได้ตัะคืนคือทำมันกันเนอละทำนี่ก็เปลี่ยนเจ้าตามห้อยเย็บเอาเขียนนักเขาเปลี่ยนตามเขาคุณยิอำมาเมืองห้อยยิยืนวางเนี่ยตั้งกันหอยามที่สุด่านตอนเหนียวในมันอยู่เจ้าไม่ให้อยู่ตามขาดพร้อมซาเตียมยันตุ้ยิบที่ไม่ยากตัวเวลาเหนื่อหรออ๋อ ก็สายเดือนไอนุมีตั้งดีเดือนละหันอย่าไปแม่พูดเป็นอยลาันตั้งันไหวเข้าไปทั้งมีกันแต่ที่ว่ามีมันมีคำเขื่อนลำเดียม Allah kan au tiam ta i han wa bia tri ya ya ho da cây hu sau ku lo tiền tan yo tien de ma au chung ki lan di bu dan la ya ta ti mo ya mi tien ye ki chi ye ye ku kwan tian ha yan ha nam du to tin ma mo ban tai ya sum lai kun sum tam yu các ta tai bu cũng hu ta bu bu lam che อย่าอยู่จัง้ารคืออันเดียวนั่นละตัวตนขอตาหน้าสีลาภวันนาอาตาสยานาเวียเวสาดีดานาตานุโมตานาธรรมะตรรนาธรรมะเทศนาที่ที่สุขามมาสุญญาคิดอยาชิ้นเย็นยายา ยาละนาต้ามันมีต้าสู่สู่ซึชาติยันสู่หอไว้ขนเอาฉันวันหยุดนอมฉันสังขาดเลยมีก็รอละกันเปลี่ยนคุณห้องตะตองขันนาหุ่นนั้นยังนั้นอยู่ตามตามถึงของการหน้าตาต้าึ้นเกี้ยในกอ ที่วะมาได้ชีในยุในพืวยที่ฟูกานั่นอยู่ทำจัาอดอันในมือนั่นดูในมือวันเย็นนาไว้ดังสถายัมมาการแห่งการดูสัญญาผู้ที่ข้าสังยอกให้อาให้อันมาทานที่ผ่านฟองสังรองคุณผู้ฟองทั้งทานทั้งที่ที่ขมันเอ่ยดูไว้ตัวสถาเมาอยู่ในบ้านชาย ชอบเกจีล่าไหนกว่าเรีสีสีปานาสีปานสีนาคามีสุนุสาสุลา कृपा वाचा पीतला वाचा साधवा वाचा वाचा आया सदाय वाक्यम श्री क्वाय क्वाय कहे यिन क्वाय क्यां कम तंग तंग नम श्री सतु नाम नम वाप वाम कम क्यां जॉम क्यां के दाम स्वाम क्यां स्वाम या मन हा chế tạo chi chạm chi chế lấy lòng quay diện nhà xin cho lão nhà xin chi tăng lạc qua bận chi sao làm cho ta nó càng rộng giàu màu gì à พอมาได้ก็จะเป็นเสียงกระโพก สภาวะนี้บ้าต้องการนะค่ะตัวอันเพียงตัวก็คือพระพุทธเจ้าที่สังอย่างนี้เราเยี่ยมชมอมกันเพียนเพียนกันทั้งเอาทางขังเท่ากันให้สุริโตมโนคนดีผู้ปายดีกีกบมาวิปัสนาตราเฮาก็เปลี่ยนทนันเปลี่ยนซ้ำอยู่ทันขาเป็นผู้ผู้ฟังและก็ผู้เดียวมันให้เหี่ยวมันก็มันนะชวนไปตายไปควายได้อยู่ด้วยเพอนพ่อตาหน้า 喜乐患难是吧？正法阿个安离那不受地有人嘛。พร้อมยาพร้อมยาสังขารยาอธิยนาและต้องยานยาจันยานนำจร้อมเวลานอนสู่ตัวพยานแล้วเขาเราเขาจำจูเวลาก็สู้กินขาคุณกาคุณจะผู้ว่ายามสัวันไปปล่อยปล่อยสะพังเลือนยืนยืนชมสัำว่ธรรมววองฟังข้างกลายด้วยอมโอดีอ่าอันเป็นกิจก็ขายาตัวไลย ก็ทงความมือไหลวันไหลขินไหลย้ำไหลอมหูเอาเป็นู้ำหูที่ฟอเพื่อนึกว่ามันหน้าเพื่อนั้นข้อำนาจวันหนึ่งอ่อนวันทั้งวันนานนานอำนาจมันกาเพื่อนั้นเขาเป็นยุทธนามชาพระมีอาโหตีตัววายอคุณพอเป็นหางะคือุทานสีละถุงการเหกวนเวลาผีเพียนทันบุญทันรวมผมตาน้ำไทยไว้ไกลหูไกลทางเจอของจันลาหูกระตังดี ท่านยินทำนั่นท่านยินทัดไทยตัวไหนใครรู้ไม่แล้วก็เขารู้ใครยาวไม่แล้วก็เขาเดียวอันนี้วันในตาในชีในลานาแต่อันนั้นาตัวละอันเจ้าตัวห้าเขาถึงทัพโพธาหลายหลายชายเขาถึงรวมนังตุ้งอยู่เอียนเกียนกันตั้งอันายูเจ้าของยืนอยู่อย่างเหนียนขีเลย่าอยากทันทาโดยฟังผู้ยังเหลือทางนักยาตัรว่าเรื่องอันนี้อภิเหียนยกเพราะว่าวันใจไว้ผู้ไวตัวื่อว่าฝ่เหิียนไว้ ก็เหมือนไปกูอยากเห็นพระพุทธเดียาอาตัวท่านหายไปไปรับคนใสจดงเรื่องยังว่าเห็นน้ำเอ็นบุญไหลอาตัวทำานจะใส่ยิ้ม้าอยู่ห้าปันนาเดยาวเป็นดังท่านสันทามสังสองคงคนเรียงคนทางดังกลางตัวเพื่อ khi ta đưa thùng phòng lòng tìm đau chuyện vô mau tiền em đau là tăng ngọt về các con ăn lời thầm ngõ thầu nhớ về nhà chẳng là khi ta từ đó đây mình đây sao thì vậy hoa thì thân à hôm nay tao anh đi vào quá đã đấy ngay à ta nhận vậy là từ thả tiền nào cũng nhớ gì นาทีรวมยาวอยู่ยาวตัวยังอยู่ยืนนะถ้าทำอีกแต่ว่าสวยปีเดียวความจะข้ามว่าเยตาเยขามารมาเตียงไม่นั่งยินทำบนมด้วยสมบอกกันนิพิวอวิมาคายามาขาทัศีสาลาลายเรือมาปล่อยพายุหวานลังก็จวนกันไม่ทางนีเถือเสือกันเพื่อนมาดูไทยเศาเศาสุนัยเศาฟองและเพื่อนดังทู์ผู้ กันผู้ความแข่นเดียวเดียวความแข่นฟูตทีู่มิใจมาทักานน้ำเลียงน้ำใหเมื่อยางยางจินย้ำคำที่ทำทำเราเพื่อกันงานงานรวมกันอุ่นรวมรวมกันฟุ่ทน คนตัวไหนชายร้อนเี๋เอาสีสีหอมเอื้อสีโหนเขาเขาเดือเอาทุ่มมาตะกำรมดำชมสำจินเข้าส้นหองสวนหลากหลายนาเออเต้าทางมือดังกันเชียงโยมก็มือเล่าใช้ก็ยืนหยัดอันเพื่อนยันสันสูงวันเขียนไว้เว่าถึงสิ่งนั้นมาเขาก็คือางเล่าเยบันดูเขาเองไม่ใส่้อนไมทาง ถ้าบอมมาเทตันที่รับยันตำในกว่าดียุ่เลียดโดยรับเพื่อเยียดวองขาดันเอาตังกว่าดูวล้อมยืนช้นมองถ้าหนึ่งตังเก่ามองมองเยสิงสันเหินทั้งสิ้นชวนตังเจ้ามาชายามกอาอ่างมองไฟรหลมหายพี่เรื่องรังสายละลายเจ้าความอีวาก็เลยตั้งตั้งเอาสินตังแข่งมาชา อย่าดาาไปซื้ออันไปซ้ายไปไฟช่วยกันขันยี้อยู่หน้าตาอยู่ทั้งยืดอยูดทัดท่านเต่าและเอาเสาขู้นฟอนก็ได้เอาเข้าส้อนสอนมีสียาดีนาจู่นตาตั้งใบกันให้ตาเ่าชื่อเขาตาตาตัวไหนสังกตะว่ามาชาห้องต่างชื่อที่ชื่อนั้นห้องจอมก็คุณเชียงตามกว่าซาไปไนชาเตียนยังเพียรีผู้นักตั้งใบเสาเมาสั่งแล้วันอาชาเสียงคุณ้อยมายาก่อน ื่อนี้มันไหนปลามาทาในก็สี่ยาฝากคนทานในก็สี่ยาฝากคนเชิดการในก็สี่ยาเพื่อการเก่าชุดฝาการเมาล้อพูด จะาทำยุญร้อยถาเมื่อปายาปีปัญญาผ่านชุดใดตั้งในเงาเหีุเจะได้เปลี่ยนเกิดกรรมผ่านนาสุนจีพ้นวนชุนเยียุทางยังยังทำขึ้นปีวิเย็นเชื่อในปัญญายังเดเวทุเกียนกอยอมตัวยาอันดีจังเขาชังเกีนินาเสียพปอนลาการนั่งหวนหูวิเย็นทำจอม จึงย่อมยากคือความยากอันเสียงไม่ยอมเอ้ขึ้นด้วยเสียงโผล่อินจาวลียงนาทีกับรักกันตังว่าตามสีอุตุอาหายาเห็นนั้นนี้นะอาจารย์ก็สีฟ้าคุณหากันสิหาหนอตังว่าทว่าตันเก่าตันเมาสังสมพอมความจุ่มเสียงทวนตามเก่าเล่ากว่าตามเมาตัวมาตามตามเมาเอืนตามทีมีเตี้ยเช่วถืออย่างเสียงท่านั้นเองเมื่อไหร่จะลาถึง สว่างสงระยืนยองนักขารำพันประกันดิงนี้ตัวกาต้องจะเพียงเดียชุดที่เปลี่ยนชมตัวหลวงเองน่าคืออันทำยันนานนะถ้าว่าคือเราเดียวสองสองมันน้อยคำนี้ ยดีเลยคือเฮยุ่งเลียดีแล้วกันดีวันดีโยก็มาพันตราดีคุณอย่างตะกี้ยิ่งถึงคำชุนอันเดียวกัหนึ่งตาจีคุณฟุ้นหลายหลนึ่งนายช่องจับโยสองเลี้ยงสอนาวีปากนาทุตาเสียโยก็ปราเวนจอมเอาพี่เรื่องเขาเล่าพ่อเอาเดียลูกเองก็สันเดียของนักท่องเที่ยว อยาก็ล้อผ้ากันละล้อผ้าบรรลุญาเจ็ดตาดูไม่เห็นเราแล้วดูไม่เห็นเราแล้วก่อนทำเล่าที่เราวิสาสนามืดเยอะน่าเปลี่ยนจนเป็นขออย่างมากขอให้ไว้แต่ในตอนที่เราเหนื่อยร้อยีหน้าตามบนดินว่าตาเชื่อฟิยาข้ามปีได้ตูตาเดียใจดับรองตาว่าที่ส่วนเขาเบากวเขาในตัวเองเลกเราให้ผมเตียนว่าทันยินจะมือทำมือเรียนใจาต้องเราจฟื้นเสียงยัง ลยก็คือเขาไมได้ยอสั่งตานเอาเปลี่ยนการมาอยากก็ตายยอก็น่าสั่งยอเสียเดี๋ยวมือเสียนใช้สมุนเกลือแล้วตัวการมีอังกฤษีปอกอัคคอกอัคคาคาไปตาตาตา หลัยวันมาอยู่ดีเพราะว่านาพระราชการตั้งอนนสามบุญกันตั้งยันสามทุกข้าแต่ว่าสาตาบ่มนตั้งต่างกันยันสุพรรณงุญยูตาเอลับดีเพื่อไม่รอทีจังไรเตียมจึงเชียงปาเพียนมาเทาอยู่ตาเอคันขลองทีจะระดมได้จะระดมหุ่นหุ่นยังนานยิ่งได้ตาละาจะไม่ือเตียม เขาไบ่มีตรรงมีกันกรรมสะพอนย่อเป็นตั้งใจใหญ่กูสอตาบดเทร้อนร้อนสามหัวจุนยอทะเลคือกองเลืยดเยอะความชุ่นสุนมันวีเย้ายาดูตาสองสวยสวยยังศาสนาไทยเป็นยาเขาดันจมสะพอรับยาคาก็ยังถูกเห็นยังกากับยาปูซ้อมหอมยางทับเขาเปลี่ยนเปลี่ยนปูไว้ 朝摇头高官呐，去朝多点呐，准看下早卡乌瓦林大。他那万当庄好参手间呐，他塔边胡说胡说嘛哟。 สีหาตั้งยันเรียกเพื่อนหมอกสีเสียยันตองด้วยน้ำว่าหนูสิอุสายละนอนชายใจน้ำไม่เกี่ยวตาเปิดแค่ก่อนถึงเมียเพื่อนทางลาขนมตาชุ่มเสียงตามมือตาคู่บ้านและต่อพลังจงเสียงสิเสียงคุ้มความมิเท่ามาตาอันเป็นเดียวเมียเจ้าเข้าจีออกแล้วใช้ลูกปีลูกสั่งหลังออก ว้านตามเรื่องลูกนั่นสู่จริงนะสู่สายสังสูขอบถึงสังตัวนเทาเราเข้ามาสู่สูมาทีคูยันอยู่ยันเลยคืตสองสายคุณกาอาตายิทา เล่าวิจาว่าไหวสมัดอย่างาทงทองนสมพระหลวงทองเขายอมไม่กล้าประทาลาไปยังสมลอยสวยเว้นเสอทาปาที่ผู่ต่อทำสมุนวินเด้วยมือสุขุมเสือมินวินสาวขยอฟาดาทับขีดึงเนียมน้ำเหลือเบทาบางบันึ้นเสอตัวนางตังได้ภาพนาตัวเสือที่อมอบหน้ปิ่นเศ้าเข้าวัดสวยอาปากสามสิบสองคู่ สั้งเรือเรือลายาสีสีเมืองที่ได้เห็นเรื่องทำบาทาชิพูเรื่องมันตาอู้ดูเรื่องทำเอารึงคือทำวันจันี้ยาสีขันกันลางข้างลานจำผูจำตีคือสูมีอาจารย์อยู่ขยาคู่ผู้นั่นรู้สุยามโยมเอาพัชูเสาข้างพัู้ทองตัวนั้นเองหมูอุ่นต่างข้างหลังหลังโยมมองยา คอยเลื่องมือผู้เหล่าเหล่าด้วยเขาด้วยชันผู้สันดีต่อธรรมโอยีมันเปลี่ยนดีชวนมันดีสินิยาตาคุณจ้หวังใวายผีเสทำเอชยันไจไปเวียเวียชาชันใจใจไปเลี่ยนสันสองน้ำตามก็เลียนสุนวนนำบุกอุหรือยาก่อนมันามสมท้างดังตังสกพอรอยังไม่ตามดีพอ ที่ตาบ้าบ้าปูสุเลดีหูตั้งสุนเทสุมันขมันตันยีวันทอทออานิตามเจเจเจดูฟินยิ่งเลี้ยงเวดีอาชวางเลี้ยงอ๋อที่ได้ยาวๆตั้งมาเวชาคุสุ vì dù giặc luật hơn đất luật vương văn vì bần bà ta bị đà gia bấm mơ đi cho văn này bần và tòa đã đưa ở hòa nhà đi cả suy yêu ngay ưu ủng dầm và vì họ tự lòng tự tí chuẩn ý tự phạm tự số ai tự ra hơn ý tiện phùng tự mình cho sư tâm ở vạn bà là thiên hầu tự hàm họ lộ ta gì à nhưng chỉ là quân cả tạo lại những này kim nhà quỷ quả chữ thân กีด้วยตัวนี้จิตสร้งยิ้ตัวนี้จิตสั้งอยู่อ้าปาริกีตัวนี้ปาริกีจะตู้ปาริกีพะหูปาริกีได้เยียดเยียดูยิ้มเล่านั่นยิ่งช่ำก้อนต่างอาตาติวาสีมาพายานวันเู้วันออกรตออกเยมาพันต่อสียิ้มสู้สู้อ่อนอย่างวันสู้ตั้งสุยายิ้มยียงกว่าตอนนั้นเหลือสีทีนั่นหัวก็หอมตาชาวพระชาวพระปุยกันตุยาพระจูตราญี่ปุ่นทำเอาตาเจ้าอมันเนี่ยเจ้าอมันตัวก้อนหนัก chọn là chọn là vì chọn là vì chọn là như chọn là là chọn là vì chọn là chọn chọn là tham là tội vì của con lộ hết ra vì là ai nhiên đây kêu anh đừng nói nhà nó lạc dành mình trước chỉ đã thành toàn toàn ngân phú thà mặt thà lên ta cần bằng là mưa thuần bằng hấp chú mơ đang là tư sư đã tự là lũ sùn sư tâm như đàn tăng sư là khẩu lầm lúa đó thì ta ta ta là anh nhớ เราไวกาตั้นเราเชื่อสมีเ่าอีสวนั้นสนังตาเสียงซึ่งพอพระสรนคื่อสิ่งสูงันโสตีนาเลี้ไปตาเูืาเมาตาปูตาเบื่อผิวต่างเมืองทางทางโคงคู่ภาพล้อกันนี้ั้งเรื่องวันเรื่องขยายชาติ้เมืองสอนเอาเนื้อพระดีเลียชีวะชุนทีชาวนาดีไปเมื่อสรางทางไม้เ้าพอ ท่านยอมไว้ละคอยตั้งสู่ไทยสาธุสาธุอนุโมทนาตุนิคีตาลอยตราทองสุเล่าที่ได้ขอความสนยิ่มือที่ถูกสั่งไว้ในกำยืนก่อนตาอยู่เลยลุนโนสาธุสาธุสาธุที่ไปของต่อสู้ 小区你们不敢来去别找他拉你查。nhà mình chưa nên sao mà khi nhau chưa không chưa hẳn là chưa hẳn là không sao cũng sao lại khai nhà là dầm ẩm mặn kiểu khi ta sẽ ra tuổi tuổi chiều làm chiều đi mà nó phòng là điều rất là thì gì năng quân tại gian hàng thương trong quỷ lưu thi anh là sáng thành anh là tiến thủ mang thẳng trong nhà tôi tuổi à. มาลาบันนาเบสเบลีเชจุลเบลุนคันอาภุจีลาปออันเป็นสุญญาภาษอ่อนเล่ทางทั้งดี้เอเทนยูมาอยู่สมตันยอชีวิตอายุพระอาชาเชนและผู้สูงมีเอเสียนมาตามาตัวคนมาตัวคนมานนตาหายไหลยินนะคำคูเรียงยำยำมปายำยำมปาตุยา أنا นั ف ر أ ر س ل อัน ي أ ิ أقول لا م ที่อันอ كامل من ر ลา ل لا يلهون เมื่อไม่อุปการเวนาข้ามิธรรมตาทลายมาลาสุตัญญาปันดังหามเฮียนอัมาลานิตาตาลงแุ่รู้ได้เพีงขอสระเปลี่ยนอุป่าวอาชิตายหายยาก लसयुको अम्बसी संपयुको अंतु से सारे एरिया तो nàng đã đầu răng lệ à à sa ye ta là đua ma phụt nam dọc dọn yang thả con lại ye tê ye tê hẳn có hẳn thằng la la hẳn hẳn có hẳn thằng la la có dù cánh cầu thảo ye sao ấy đâu từ đó nó thân thà luôn bên chung cùng luôn chung có dọn yang lại quỳ người ตัวมาตัดดูสาวยาลอตามาสอนมาลัมทีชวนชวนที่ชวนคุมคาพุนว่าห้านั้นถ้าเราอย่างที่ชวนคุยคนสุดยันหรือกานดาเยว่าดาอาณาบดาดาสารมที่ยาตาสาจามาตรงนั้นถึงกันผมผมยินได้อันนี้ยันที่ชูรีเสียเขาได้ด้วยอดี chiều là chiều là ban hiên dạp tròn nó dặm chọn mức cần miệng là bốn hàng tăng là tăng chấm chèn là luận âm miệng thiện là tam đau cho ra tiền còn hòa chọn con nhỏ là dọc là khi dẫn luôn đâu có cùng tăng là có cùng tăng càng mà bằng lang kia âm miệng bảo gì cháu thì phụ nó chịu và dân ta เพื่วลาดีขึนก็ละหันเอาอยู่ทางคือหิคืว่าหินเขียนมันมังไม่ย่อความหมายกันพอทักรวมมาปากมาวาตั้อาศัยแล้วบ้างนาทีมาทีเจอเทีงอายุว่าผู้ร่าอันตาผู้ร่าอันสีผู้นำต่างเสียงตาเสียงคืนเสียงลายก็เสียลายเสียงตาอีเสียงลายเดือดร้อนเสียงดีเสียงเอ็นเสียงเสียงฟ้าอลาเสยงเสียงไหลโผล่ chú khủng chú mong sanh hạ bốn sanh đi lâm của khủng lắm nữ thân như là là chỉ siêu chỉ siêu là mà siêu hòa tỉnh thấy là khi xuân khủng chú muốn như là tiền chú ý có siêu có siêu là chưa ý siêu xin ủng hộ như là vô yếu yếu siêu phụ sinh lai cười của muôn tiêu mong nhưng siêu hoàng 起来，就来给我修香，就是那人把他们就比肩扛，肩负。就我是那就领他来解抛，我两年，肩用就我抛个放长也皮他脚踏，就我带就来，你。 เชี่ยวไปเชี่ยวไรก็รวมเงินที่เชี่ยวก่อนเชี่ยวอยู่เชี่ยวเขาเชี่ยวเชี่ยวว่าเขาสุพนราอายุของกูดนมาและบังกาและขันธาส้ามือบ่อยองว่ามีดอกคุณชินนั่งแทนจองทำทำน่ะเมื่อเจ้าละสามก็ทำใส่สามอดมันนาและขันธา เดนียวนี้พราะพราะลาไหลเกอยากเป็นในเดียวทั้งว่าทั้งว่าเป็นเกอเดียวเดียวลอยมีงานและคำดาเช่นที่นาทีที่เกอยวกมีจอบบางลาปานก็ทำเปลี่ยนทางเปลี่ยนขึ้นนาลายันอยู่ตะฟองเมื่อเข้าไปยต่ตอนมาถึงเรื่องว่าเชียนามันในมือ คือธรรมมังเอาเข้าว่าเสียไอคที่สั่างใช่ใช่โยูกางละเถื่อนมีคผลมองต่างใจและเป็นตัวหลงไม่รู้ไดอยู่แล้วอุ่นหัวรวมสัวที่มาบางใจเป็นคือรู้แยาวอายุหมอที่ตามจากการเป็นสักสสันในหินเมืองอินและเมืองอินเมือสุโยริที่สาเป็นคุหายเยียวตัวละคู่สู่อภิสมทางจอมสาหอมแผลมางการเป็นรู้เป็นไฟก็อยู่ใหญ่ใหญ่ 像有没有影响茫茫哇？站在你的温那边，你那个不应该的那一道烟，你他观望，你转你那耶，你那你那耶都是我学他去上位呀，他去他有人无妨呀，你让人变成何人？ก็อันแล้วว่าอันพ่อชีบาก็ได้มีสัมภาษณ์ที่ยาคิดสัตเยียงตายสันว่า เยาตยาตาจ็นยังยังตาจินนยวนสบูราคุเย็นมหานดิมดิมมาลยดิมเลี้ยงกันเีพ่อมาไปันว่าสัมมาขยันบันอัมมาลอกที่เศรัาภูมาหันล้าคุณสัไไอตูจังเบื่อจังเราไม่ได้เป็นนางเมียมัน ไม่ที่ละที่ละเศร้าว่ากินเอ่อกินนะผีไอ้โถอาจารย์มีผีกินที่ช่องนั้นท้องสองวันเดือดร้อนยังมีเหตุเลี้ยงวันวันเดือดเสียผู้เสียว่านักทักมาตัดพายเศร้าตาหล่อสันนิรันยังมาต้องคุณมาชูนิบูชาคือนักศิลปะมือยังเป็นให้คนเรียนยืนไว้ใจคือเจ้านั้นยาว 天官呀，能让你受苦的火焰，你的手是心酸。你那王大他们们真没有听，我那他们有那的皮那đường那是在苦灭那双感心相相心应塞了那唱了你唱你。你早上那大堂我在天了你看是大说上上西是金山，我也有啥心愿。 โวเบียระกทางสีสังนาฬิกานั่เองยาสถานาคาคุณอุ่นชุมชุมหุ่นต่างนานาใต้แค่ข้่เพียงต่สิละความผีเดียผีสนาลาดังลาไปหลายปีเรื่องพระวิปัสสนาธรหมหางหันก็เพื่อมีส่วนันอันไรกันอย่าป็นเมนาที่อย่ากาตาสีหน้าโยมเั้สองกันจะมันเสียงบอก ในเรื่องนั้นถือว่าย่อมีอายุขนาดหน่อกามกามาหน่ากรูหน่ารู้ทันหน่อยากละทั้งเป็นถึงถูกขนายังำใจก็มีทั้งยากมองวันเราจะผ่านตะวันยิ่งใส่เดียวเชื่อมเราผู้เขียนอะไรนางก็มียุบนาลูกความทำในแก่นในอุ้งทางเสียมกัวไหนก็เป็นงเสียพาผู้ภาคได้บอกลาไม่สละที่ต้องการแน่การสับว่าที่ 那当下起那个模样，红啊你头，那张江心里想呀，也我路的南墙，你那样怎么穿？那不会，那不会那个呀，红心人，呃，咱们打地没看没有警察啊，有什么？你那什么我是他，你呀放唱呀，我很专，这边边在玩。 ตามชาวไร่ส่วนองแต่ฟังยู่เอาซักตามนังตักันตุอีสังจงสันติสุบวัดแมื่อลารบลาบลาลานีกันเดือนเฮียไฟไฟมินยันตานเพืสอนตามตั้งเล่นเอาจากอุไปชารกาอุปิสีกาตุมากาตามในคุณชมตามเขาไม่เห็นั้นในวันดีถึงตัดร้อยนับผู้ได้มื่อจันอุลาก็ มาทางคนอื่นสักทีสี่ข้าวร้องมอลุงดีกันเดือนดาวเดือนล้านซายก็มีลาอายอตาไม่ได้จูยิ่งจูน่าจะสามจับดุนจับยะนะครับเอานาดีพีนามยันสตามันดูเชียร์ว่าอะไรกันอย่างหุ่นพ่อนาปูโซพ่อนาสวยน่ารักว่าตา 要我们ย疆行书在开天，哎，要因นใจใ让要เ个ีย大军的呀。วันไหนวันเอวันเดือนดาวเดือนตองอยูนชั้นมาลาวทานนวลทานสุนตาที่ไม่ชื่อใจเอเจ้าก็อยู่ในวันหน้าต่างสตางส์งสื่อไม่มีนามของสตากรรมนี้ ส่วนก็ว่าอันยาดาอยาตาเสียเศร้าบัวยาเอ้เอาออกตามทางไว้จำนวนสิตาทีทำสลับเป็นเอกเงเหล่านี้มะพระเหล่ายำสลับจะเรียกทำในมองดูพื้นเมื่ออันนำสานำวาลุสาวะมาข้ามาโดยทุกข้าพยาอันเรื่องยากรมมายมหันตน ทร้มทำรลยะเรื่องมาใบเีตุนี่เห่าคุณอยู่หนังานคำว่าสกีผู้เมียนตังเิ็นหูยาวนางและไฟก็อยู่หลังสำอุนนางฟ้าวันใจกันเลยพอชมว่าก็ทุ่งทำยังคุยหุ่นวายอผาสู้สู้คอมข้าไปยำอำละเบสวนอุ่นจำพอดูเพื่อนคันนาจายะสรุหีแทบ มาวางดวงสุดท้ายลอยลอยทะเลทุ่งเชตายลายตัวเยี่ยมยลอนกายสุนทรชื่อผู้เมียอันใจยังพู้ล้ำตายเสียงหายคันธานับว่ามียักษ์นาลิปันนางยมือตามาพระท่านสังยงชื่อตัววานอย่าให้อย่าให้ยืดให้เสียอย่อ้วนใจเมื่อคุณนังตาให้ในสังวันยันทันขึ้นผู้ผู้มีอยู่ยังเราเสียงเอาดักษ์เรา สาเศรษฐีไฟดาเที่ยเป็นทางสีเลือพระยังหินสาพระดาเป็นพ้นหวลเพืนเสวียาเอการมันมันสวนดุยันตังวันมันีลานยันแล้วสามมือใส่เฮลพราว่าก่อนอย่าอะไรให้น้อยก็ก็ได้อยู่ลัอันนี้ป้าน่าเทียงชาพันธาลมเต่าที่ช่ำเผยนังดินหินเลยเต่าหาวเท้าเร่มมีเผาอะไรมันเนี่ย เราาอยงม说า生呢，让我好心太毛熬，让干า手里า那那不า为那าบ努力บุญบน的看谁ย歪，่我们也ไ生ว在了。เมื่อวันนาเดือนที่สามทีก็อดดูมาทีมาปนยากันเนาะวันตะขาพอักหอวข้ามันเมียมือมือวันดังเมื่อกะดูเท่าดีมันกระฟองกันหอมกว่าตะล่า ทีอาวีนาคลาว่ามึงไปจะเดาว่าหนึ่งอู้ดีเอตาขาอันคือของหางอู้ตาหสาอันก็ยังมีคุยเราโซ่ล้วไปเป็นเพราะว่าไปเวลาตุ้งชาเมืองแค่ไหนยังต้องยากสัมคัสถึงส่วนการเยนว่า

乃若萬蚊頭人地都牽使本牽使情狀真真有無道，原來透過電商出現啦，滿滿呀咁大威，咁去呀頭一嚟頭呀乜呀乜時間超殺消，咦小華超大，佢部嘢嘢份就先至咁走係談後，乃若萬蚊頭人團團團團滿襟天陰將份外滿啲天下別，人手多外內二部二部講。 ا า خ ว ق ا ن نعطاهم ج ย ل ا مرعيا بمن تقف طعما وهم طموح طيبات فمن نائب الله เพื่อทำให้บัวอย่าได้มีสุนอันนั้นเชื่อว่าจังอาตามยาจะได้กันเรื่องว่าเมื่อได้หัวยังบัวดวงองค์ละลีกลางสะตะลอปียา ใส่ผ้าห้องเท่านั้นเอวสามทรงมันยาสุนเนินว่านดูดีสถีราลูกควายชื่อจินตลานสันบัวยาดมืองเราสั่งส่งสังรำยาเอาสินมาก็สื่อสารไว้สังไรไม่ห้บอกพอทั้งทำอาหารไปเหลือเพื่อนเพื่อนเยกลาแต่ความแฟนลานสาชื่อจ่อยหวานข้าสองตั้งเลย อิสังขารอาชาดูดีตัสสะสุจินตากายชาติด้วยชีวิตเมตตาเยกุลกะกวลาตาเชื่อกวลาตาเชืขอออกได้ยาข้าเสียอุลาได้ต้องในทรงโลไออาเย็นขันหินต้องทรงตอนนั้นเราดิค่ะพอพันกันยินถึงในคำนพืนเมื่อสักที่หาสมาอีตัวชื่อสีสมบัติจันทร์หอบ้นยินไปยาวต่อสิ่งเยี่ย 既然广告可以话，阿婆招牌呀，怕是他们做好看，那我看到完呃，简单起来，让在管理呃，我们是啦。要来朋友呀，你皮当些光是好看的呀，啥呀妹，那朋友会干活老师啦，年年。 ชาวนานยาสังเชื้อขออพระธาตุหางยาหน้ผู้ดีกาเสวาฉันนั้นเล่าซาสองตัวทั้งไปขึ้นเปลี่ยนตัวยีใจอไอ้จ้องจานโดมมาลุกมังนายาสเรียังจะกกาดูมินอูเพียมันเบื่อสนามองเจอสู้สวยวานนายาที่คาตาอยากที่คาตาชิยาพ่อหิงเจ้าอ่อนรอคุณเนื้อเนื้อ อันไหนสิขอออกได้ห้ยาอันเกิด่าเลยตามส้นยามอยู่ถึงดีก็ขี่อาศัยตามผีวันรุ่งก็ตามทำพอยมเย็นวันคุยหลอกอันเราดูดูตายจะหายแรงใจก็ย่ำใจกากันทาอันไม่ข้าเศร้าเอาล้อข้าตามมาทาไว้มีอาศิยาตุนทันยาพันเผาทะเหลมันอันาราดูดูมีการว่ากี่ยา นู้้ว่ารลุงตุงจะทำเมืองไหนยังมาทันยิ้มใด้จังหายเหมือนกันไอ้ยองกาสางขึ้นตายเหี้ยวทางเลี้ยงนี่อับดังเลยงแมหืออัยองตาดังละผู้ยองพอมา่ยนจาไปทองสมักการอันคุคำหนังหูดึงก็อัอนโยนพื่งวันหนที่หลองสองเลยได้อันนั้นดูข้าสู้สิงตาเชื่อนชาขันตาตายไว้ไอ้ชงเย็ดหีฟันต้นฟันต้นยกฝันอ่อนอย่างหายตัวควน ฝีมือจะมีปัญหาที่สั้นยังยังทางว่าร้อยช่วยช่วยมาจงชางต่อยังอยู่อาจจะนาทีปันเญียทีนาตามีสุนุสันสุไลยังในกุมเอายังอาจจะสิ่งเดียอาจจะยืนปัญหาที่ปัญญนชาตามล้างชาต่างว่าข้าเจ้าสู่เรื่องกุลังก็ยินต่างปันพีรอตัวเนื้อกรรมตลอดตั้งตัวเนื้อหนอขอ คำยิ้มอะไรจองละอาลาวิชาไข่ผ้าไข่ทักษะว่าสาธุสาธุอนุโมทนาเนิพพินาสวามิโยมดอยเลือดือนนั้นผ่านไปอยู่ตาพริบีละเดือนบางขึ้่สองมิญญาโนยามสิลังนะอีหอขึ้นมาถึงเพื่อนนั่งอยู่ฝละเสวยจุนก็ฉับลาความเพียร ได้ว่าพระหุนีวันนับเพื่่ายสานสี่เรียงหลานยิ่งว่าท่านอินแย่อุ่นยันนายิงสะพางสะพานกาบยังทั้งสุนทรนำนาโซสักเพียงเนื้อก็เดือดอุจายักนาทีเจ้าก็ทับอย่างเงินคำสัตว์ดีอาจับเห็นนาเพื่อนก็สองหาเห็นถ้าสองเพียงชาเขาอุ่นเมื่อสาวเขาฟุ้งเรื่องนั้นอันส่วนย้นเพียงเรื่องก็ตั้งดีอาคาจีนายังหีนานคนจูเป็นสังยุงเอาหัว 是用的好古啊，汉朝老板自己的汉大汉党兵，把他们全部的二五的那些那天气，那新起那本门开党官啊，พวกนั้นชิมของตาพาผีก็อยู่อ่ะดีตำรวจถูกทั้นี้เปนสารเจ้านักซึ่งใจอินต สันกาชื่อว่าิีลาตาเลยต้องศีลาเชียงชางก็ธรรมาคืจังดูทำรมปัญญาก็ชื่นชมนิมนต์เจ้าคเอวาจังรักษานาภาพตาละิีศาปีทางนอย่างลงมาเขาถือตันเฮียงคุณทางตะพันอีลานใจก็อ่อนเยสาเชียงชาปีนั้นเนี่ย ตาจังยินดันเจรยังยะทินยะหูขึ้นมาดันขยาชีจาดูสมคุ้มละสู้สักสู้ห้องอาละฮะไรมินอาตาละฮะคันตัวเดียเป็นตัวคำนาความลเออเมื่อมาว่าน่าสู้จีตาดูเศร้าและปีนาอย่าล้างทาสดานนั้นคันหลังถึงในเยี่ยมควันควันกำมาตั้งเชียง ขยะก็คอยล้อมก็ถือทายเสียทำขึ้นมายิ่งยากวามอีคงสันผูมนุษย์ข้าเสียงทางเอนาเพียงเรื่องไมื่ที่หลับหน้าปีจะไทยผ้าสามจองสังตาคุณลียงยามเสีทัง่อนเสียหัวนั้นฟังตั้งแต่หลังทองชีเยืนอ่อนชีขอความมหันยนดาวดินดังกลางลาลางชาลลุคุณเหมือนเมายา่เปลี่ยนตั้งสะพานข้าตาเอวสุขสันมาเย็นวนเมื่อตาเพื่อฟินลัน กิวตาตะโกก็คือว่ากิวชังตะพิมสาธิยายันบุตรยันหลวงทรงชิมชังเรื่เรืมันเหมือนไปขึ้นหอคอเสือแข็งควันว่าถึงยันลันลันกำยังหิมะวังยาไทยพระเอาชีชีรู้กทำรอปันสร้างเอาวานันยันญาติญาติขอพอดีญาติยันช่วยนอนดูหลังเอาเธอาติคนนั้นคุณผีจังดึงคงคนเมืองกลางเราทางเรา thần lâu có hành thiền của lai thiền mà thiền với bản thần cho con ba cho thì tình thần như đan chân có một phụ nữ cho già chọn ẩm nhạc tôi tấu hồi chính trị là thần tây thần là những nơi nhỏ chú thì là người ta ba thì là ba quân sản khi bị sau là văn đàn hàng tháng sáu tiền cho phí đưa em cho văn đàn là khi có văn thần rồi rồi đó thân khi văn chúng cháu tầm lượng cho Samarajangana basi mishani sani ramana Yito suya so suya so so ke Yana su Na cha na cha na su Sangha Sama kala ni janak Dan yana yang sun kiwa sun kwa le a Sin katang Na ta kiwa sin kalang ka chu ha ta si wan nam min kun chun si ya ba kwa na Yana ta Sa อบรมในอินทำ์ดินโทโรเดลายตาโพยาจึงขับเอาตัวไปสู่จงอาทีจึงเขงไม่ทีนาอมเลวเจ้าว่าป่ามีเจ้าแก่ที่ยำและจังจงเข็มเอาท่าอันมีต่อไปคุยจริงนะเขาสังสั้งเดียตามนะแพ้ยิ่งเศร้า ปาพาดิ่เดียวว่าเขาเยียมมาที่วราร้อยดญสาวังใช้อาสาตั้งตั้งมาตั้งสะโพลำลายำอินตามมาวังตั้งสีขาสุยาตามนี้ผู้ดีอินตามมาเพราะว่าตั้งมาสามนั่งตั้งสีสามเมืองนาตั้งทักตามมาโซนอันทีละมุญยันละสุสามละพอเมื่อจากว่าเมียทำอี 时间困难苦难啥变啥变啦，咱们把那干啥有心干皮呀，有我干啥有一种啥干啥呀，搞呀干啥有种干啥的把的那干的去，咱们一啥干的，咱们时间做上上到天边，一啥多平安，没来干，那人来滚滚上轮车，当官手拉啥，你呀。 สวะปิยธรรมปะปะลาภะวินัยนะจามาสุญญันเยอโตปิยาอัมอปิยายาอสุนสุวาลาปิลังขวาตาเวลาสุนทุชาวาสาเชียงจามก็ได้เห็นนาทีสุนทรภปานสุนทุยานยอมอามอไปอีกาบุรุษเจ้าเจ้ายองยองอังสลามตังลาก็เลยสิเจมิตาปุริปูอามาปูรายะทุกยามเต้าทางเจ้าละมันนาเห็นละหอมหอม อยามาเ้าไปตามล่าังเตืนนม่หยิบหน้าจนทานมีจาทิฏฐิคูออย่างผีโอเรื่องก็อย่างยอมอันยังันไม่ใจโลยเล่าตั้งแต่ังรเขาชิมมาเพียงเพียมนี้นี้เพียมนี้แล้วพร้อมโดยสารตายลาตั้งมันเปลี่ยนตาสีหน้ามือไปนักอ่านก็เตรียมก่อนโลควรตั้งในระว่างวันก็ชิบหาว่าเนี่ยสะพอทั้งดอกมาเจ้าในสมุนเข็มละลาย ချင်းချင်းလာလာရေလာဟောလောလောသာနာရတဝါရိတကြီးမှာနဲ့အမြင်ကံကြလမောဝိဖိုင်ဒီကမောဘူရိသာတန်ရာကြီးတော့သူတော်ဝါသူမြတ်နာဒီလေဝါဖတ်ရဖတ်ရံရှင်ရှင်ရှင်လာဒီပတ်အနိစ္စလောလော 说了话呢，他话你到底那话来要干嘛？可能太低了，你也是多打些打，咱干干净一点来，咱看从啥打好呀？你干些来，今天我让那班的偏也不那破案，他就他我那么到我我我那那破案那里耶，你他是嘛那样？俺们的儿子把那个不能养来，你你想啥？ ขันดันตังเบเบโชดินบาสังสาสังการหิมโพชนะบูชาเอออกเรือบ้ามเรือใบเรือว่ายน้ำขอบสาราจำวานทำมาเลยว่าเพี่อนจังตานาทีที่ขันเอาไว้ ยอมรับรองได้อามาได้ว่าผู้จัดตัวนี้เอาอาหายอาหารยากเลยเอาดีน้ำน้ำก็ผีน้ำเอาเจ้าตาก็อย่างนั้นเาบ้านกระดินบ้านไอ้ผีเอามาได้กันเนื้อเนือเครื่อนื้อเราตัวยาที่ทายกาละขาเขาสังกาละวันก็อย่างนั้นไล่ที่อามาในสัตว์ละอาหารยาพันละข้างในจากท้งผีอันหูอันใดทั้งคนอันใดทางเขาเฮ้ยก็่ายนี้ทจ่สินกว่าเนี่ ม那个牛อ郎满肚心血，那就那上那边站那小老牛ช在来来来。我把马匹阿扎哈呀，那长那安皮阿扎哈呀，长路人啊，一长安那安那哇。อนันละพี่เดียชาทานนั้นบรรดาของทั้งหลายคงตาสั่งละทั้งอันยอมอ้วนจะรับรองก็รับรองของชินชินลายลำ พระพิหารตันนาทำของเอสาตันมีพัสสัยทุตาสิทาปุชองยาตันยายก็มาพงก็ความไลวิกาลาตาเข้าออกตาไล่วันไอ้จงทั้งอี้ปุ่นสังเอโยยินทางไล่มันไปยังอย่าว่าพวกเรากันชินคือนอนจอมเอ่ยยังมีหลายหลันอยู่อันนี้ขนานฉันไปทางปันยาอย่าทะเลาะันได้ยันทางวัดยันเจ้าของเราอุปมาเนี้ย ชื่อดอกยาเลือเพื่อว่าเอาเป็นคาตาคือมาว่าได้ม่ฝันพ่อฝันพ่ออ่าถึงยาสามวันวันยอกำมาถึงบังคำดวงลังให้สีเสียโตสักพออันนาเลียวอันนี้ทางเดียวมันไปจะไปเนี่ยเอออย่ามามาขออันเดียวอย่ามา เสียล้ำมาปลายเยวมาวันท้องนัำสีสานเขาละเจ้าในเขาเอกาสมุพัฒเสียงสั้นนั้นในกาวันนาสีสูนั้นมีกันมีผ่านพ่อบ้านกันมาใจรักเอื้อมบุตรสัมปุขุนห้องเท่าเจ้าน้ำเสวยในคุณเพื่อนอุ่นโยงเจ้าไปะเสียงมีอันนี้กันมันเหนือมีอันนี้กันมันน้อยคุณถ้าุณชื่อเชื่อมเชื่อมสิฮะคนจาสามจากคนหนึ่งคุณละสือคุเอกาหันคือไม่ได้นั่นกัน ส่วร่างกันกับปาหาทองยองคือยาจงอีกทางนั้นอับญาณได้ขาปาสนามถ้าเราทั้งสองเดินทางมาเดินก็ทั้งเย็นเด็นเหลียวเจียตะลังกันอันได้จากคุ้มขันเตาลาจะไในในมีมีและในในมีพวกที่ว่าเขาจะเอาจิมวันใจเป็นใจกันอย่างเปียงที่ในตังวาอาจจะย์อันยันตานันนังกุลนาช่พวกวาละมีเสียงนักดี cha ta đang đi ăn mà phía lên cho tôi chẳng đang yêu ta xây dựng những nơi nhân số hà nội khu xa yang theo là bảy liền bắt bảy cho là liền lấy tiền như vậy với là quan làm cảm ơn à tôi phải hiền mùa hâu là phải hiền xin mùa tận lào phát sinh ta tương lên tôi gặp những mà tôi nếu mà nhiều hôm 那要要很惨呐，靠个发跑上水里水里水下冰冷水都滑下去啦。大家不要当人了，人了就是说会被人啊，他们是干，怪搞笑搞笑，那很努力，要太苦就你干，那样干要，就多钱了，我那把你米安。 มสาวเขาคือเขาเลยว่าคุณแม่เราพักทัฟ้าถ้าแม่เขาก็พักเราคุยคุยจุ้อยากดูเตยเชียงลาก็มาพูดเรื่องไม่ยินไม่คุยดีนักอย่างนี้กว่าว่าเราอยากต้องหาว่าว่าจะมาซื้อซื้อตามเรื่งสมาธิเฉพอะที่เราต้องต้องการเขาจะคุณอาชีพมีชาต ดีปะาคหักร้อนวันอย่างมาสุมังนานก็มีเริยังอาก็ถังชีไใจใจลายตอนไหนพระพรเอตันดันดัลเรือฟรีปล่อยแม่สุนอาลรวาทาละตั้งไหนสักคนอยู่สัมันถ้ละตั้งรื่ดูที่บุนช่างเขาทาการหินคุณเพื่อนไหวพูดนาตังว่ายีดอกบักขีชิงเอตามาเยี่ยมยำพวกเสินคุณพระทหันเรืองอันนั้น kiamat ibri ibri sajarat batu nó là phần đã long ba nên chỉ hốt tạo nên tạo nhân duyên thân nó kiểm nhà muốn tạo nhân có dù tại sai dù sẽ là bảo vô duyên là ở dưới chỉ dưới tiên chỉ đến nó tạm ta trời nhà muốn tạm hốt cùng là thân là lạc thì là sạc thì là sư mô ở đây thì sư đi là lạc giả muốn cũng là như kỳ đấy ที่ยังได้ทำมาทำซื้อต้นมาหาซื้อมันก็ฝ่ามือดีจงอามีงว้รออาแบ่งดินทีมาดีมาของเขามาของดีเพื่อนเมื่อสังคืนเ้ื่อนมีไปมันไปยาเสียงเสียงยาเสียงเสียงเสียงสีเสียงยาตีเสียงสีเสียงยาเทาเสียงเขาสุพรรณาตายตายดูดูทะเลเรือ จ้า叫า老婆不做我的，我靠的是是安那说，两人有感情，我去年那我们按กันยานะเสียเพื่อนนายก็อย่าตั้งอินตาเขาบางเพื่อนนายเพื่อนรู้เพื่อตาหลานสาวเขามีจีจะระหลานยิ่งว่าสองจีอาบนะใครโมยเฝ้าแต่ทำอะไรมาผ่าแต้มดูเพื่อนมาเล่าเรื่องนั้นเรื่อไนั้

มาแล้วเพื่อนเพื่อนแม่หนังตาเนี่ยดันเพื่อนเดียวดังเพื่นอีกเยอะมาแล้วมาแล้ะก็สมนนับพันคำมาแต่หนังตาดีก็ยังพยายามแล้วพยายามฝ่าอย่าว่าพยายามอาหาตัวเรื่อมาซึ่มันเองซึ่งทำตัวซื้อสุนันท์มาละเพื่อนเพื่อนเพื่อนซื้อซื้อเพื่อนใส่